15 skirsnis, perskirimas 20. Ėjo per Vikus Patricijus palei Viminalį, senųjų Viminalio vartų link pro aikštę, kur vėliau Dioklecianas pastatė puikias pirtis. Užpakalyje paliko Servijaus Tulijaus sienos likučiai ir jau tuštesnėmis vietomis pasiekė Nomento kelią, ten pasukė į kairę į Salariją, atsidūrė tarp kalvų, kur pilnas smėlio karjerų, o šiandien bei ten ir kapinių. Tuo tarpu jau visai sutemo, o mėno dar nepatekėjęs, taigi jiems būtų buvę sunku, kas surasti kelią, jeigu jo, kai buvo numatęs Hilonas, nebūtų rodę patys krikščionys. Ir dešinėje, ir kairėje, ir prieš akiją šmyžavo tamsios figūros atsargiai slenkančios į smėlio daubas. Kai kurie tų žmonių nešėsi žibintėlius, tačiau kiek įmanoma dangstė juos apsiautalais, kiti geriau pažįstantys kelią žengė patamsyje. Įgudusių kario žvilgsnių Vinicijus iš judesių skyrė jaunus vyrus nuo besiramstančių lazdomis senių ir stropiai susisupusių ilgomis stalomis moterų. Reti praeiviai ir iš miesto važiuojantys kaimiečiai tuos nakties keliautojus matyt laikė arenarijas traukiančiais darbininkais arba laidotojų brolyjų nariais, kurie naktimis kartais valgo apeiginės vakarienės. Kuo toliau jaunasis Patricijus ir jo bendrininkai įrės į priekį, tuo daugiau aplinkui mirgėjo žibintėlių, gausėjo žmonių. Kai kurie prislopintais balsais gėdojo giesmes, kurios Vinicijui pasirodė pilnos liūdėsio. Retkarčiais ausis pagaudavo padrikus giesmės žodžius arba frazes, pavyzdžiui, kel, kuris miegi, arba pakilk iš kapų, kai kada vyrų ir moterų lūpos kartojo Kristaus vardą. Tačiau Vinicijus mažai paisė tų žodžių, nes iš galvos nėjo mintis, kad viena šitų tamsių figūrų gal yra lygija, Kai kurie įdami pro šalį sveikindavo ramybė jums arba garbė Kristui, o jį apimdavo nerimą, širdis pradėdavo tankiai plakti, nes vis vaidendavosi, kad girdi lygijos balsą. Panašios figūros arba panašus judesiai tamsoje jį be atvangos klaidino ir tik tai kelis kartus apsirikęs įmė nebetikėti savo akimis. Kelionė vis dėlto jam prailgo. Apylinkės gerai pažinojo, bet patamsyje nesugebėjo susigaudyti – kas žingsnis, čia kažkokie siauri takeliai, čia sienos likučiai, čia kažkokie namai, kurių jis neprisiminė aplink miestą. Pagaliau pro susitvenkusius debesis kištelėjo minulio kraštas ir apšvietė apylinkės geriau užblausius žibintėlius. Tolumoje pradėjo kažkas pliksėti, tarsi laužas ar fakelo liepsna. Vinicijus pasilenkęs prie Hilono paklausė, ar ten ne Austrijanas. Hilonui naktis didelis atstumas nuo miesto ir tos išmėklas panašios figūros, matyt darė didelį įspūdį ir jis atsakė netvirtų balsu. Nežinau, ponė, niekada nesu buvęs Ostrienė, tačiau jie galėtų garbinti Kristų kur nors arčiau miestų. O po valandėlės jausdamas nenumaldomą norą kalbėti ir sutvirtinti drąsą pridūrė. Renkasi galva žudžiai, o juk jiems draudžiama žudyti, nebent tas ligas būtų mane niekšingai apgavęs. Tačiau ir Vinicijų, kuris te galvojo apie Ligiją, nustebino, kad jos bendratikiai renkasi pasiklausyti savo vyriausio žinio taip atsargiai ir paslaptingai, todėl pasakė. Kaip kiekvienas tikėjimas, taip ir šis turi tarp mūsų savo sekėjų, bet juk krikščionys, žydų sekta, kodėl jie renkasi čia, kai užtibrėje stūkso žydų šventyklos, kur dienos šviesoje žydai atnašauja aukas? Ne, ponia, Kaip tik žydai yra atkakliausiai jų priešai, kiek girdėjau dar prieš dabarykštį Cezarį, ko nekilo karas tarp žydų ir jų. Cezariui Klaudijui taip įgriso tos riaušės, kad išvijo visus žydus, bet dabar tas ediktas panaikintas. Tačiau krikščionys lepiasi nuo žydų ir miestiečių, kurie, kaip žinoma, kaltina juos piktadarybėmis ir neapkenčia. Galą kelio jėjo tylėdami, Paskui Hilonas, kurio baimė didėjo vis labiau tolstant nuo vartų, prašneko. Grįždamas iš Eulicijaus pasiskolinau iš vieno bazdaskučio peruką, o į nosį iš nervės įsikišiu po pupą. Neturėtų manęs pažinti, bet jeigu ir pažins, tai neužmuš. Jie neblogi žmonės, netgi labai dori žmonės, myli juos ir gerbiu. Negirkiu per anksti, atsakė Venicijus. Dabar jie įėjo į siaurą daubą iš šalių lyg suspausta dviejų pylimų, per kuriuos vienoje vietoje buvo nuvestas akvedukas. Tuo metu atplaukė iš debesų mėnuo ir tarpeklių gale ji pamatė sieną visą apsivijusią gebenėmis, sidabru žvilgančiomis minulio šviesoje. Tai buvo Ostrianas. Venecijaus širdis ėmė smarkiau plakti. Prie vartų du fosoriai rinko ženklus. Paaiškinimas Fosorius, duopkasys, žemkasys. Paaiškinimo pabaiga. Netrukus Vinicijus ir jo bendrininkai atsidūrė gana erdvioje vietoje, iš visų pusių apsuptoje sienų, šiandien bei ten stovėjo atskiri paminklai, o viduryje stuksojo hipogėjus arba kripta, kurios apatinė dalis buvo po žeme, ten įrengti antkapiai, prieš kriptos angą tryško fontanas. Tačiau buvo aišku, kad pulkai žmonių niekaip nesutilps pačiame hipogėjuje. Venecijos greitai susivokė, kad apeigos vyks po plynu dangumi laukia, kiek akimi užmatai mirguliavo žibintėlis prie žibintėlių, bet daug kas iš atėjusių neturėjo jokio žiburio. Tik tai kelios galvos buvo nepridengtos, visi kiti bijodami išdavikų, o gal šalčio, pasiliko su gaubtais. Ir jaunasis Patricijus susirūpinęs pagalvojo, jeigu tai bus iki galo, tai šioje minioje blausioje šviesoje neįmanoma pažinti lygijos. Tačiau staiga prie kriptos suliepsnojo keli smalingi fakelai, jie toj buvo suremti į mažą laužą, pasidarė šviesiau. Netrukus minė ėmė gėdoti kažkokį keistą himną, iš pradžių tyliai, paskui vis garsiau. Vinicijus kaip gyvas niekada nebuvo girdėjęs tokios giesmės. Tas pats liūdėsys, apstulbinęs į giesmėse, kurias pusbalsių niuniavo pavieniai žmonės eidami į kapinės, dabar eidėjo šiame himne tik daug aiškiau ir stipriau – o į pabaigą jis pasidarė toks melkiantis ir galingas, tarsi kartu su žmonėmis būtų ėmusios liūdėti visos kapinės, kalvos, daubos ir apyrinkės. Atrodė, kad čia skamba kažkoks nakties meldimas, kažkoks nuolankus tamsoje paklydusių pagalbų šauksmas. Pakeltos galvos tarsi regėjo kažką ten, aukštybėse, o rankos kvietė jį nužengti žemėn. Jiesmiai nutilus tojo, kaip ir laukimo valandėlį, tokia keurai verianti, kad ir Vinicijus ir jo bendrininkai nejučiomis ėmė žvilgčioti į žvaigždes, lyg pabūgę, kad atsitiks kažkas nepaprasta, kažkas iš tikrųjų nužengs į žemę. Vinicijus mažojoje Azijoje, Egipte ir pačioje Romoje buvo matęs daugybę įvairiausių šventyklų, susipažinęs su daugybę tikėjimų ir girdėjęs daugybę giesmių, bet čia pirmą kartą regėjo žmonės, kurie giesmę šaukėsi dievybės ne šiaip savo atlikdami kažkokį nustatytą ritualą, bet iš širdies tikrai jos įsiilgia nelyginant vaikai savo tėvo ar motinos. Reikėjo būti aklam, kad nepastebėtum, jog šie žmonės ne tik garbino savo dievą, bet jį visą širdimi mylėjo, o to Vinicijus lygi šiol nebuvo matęs jokiame krašte, jokiuose peigose, jokioje šventykloje, nes Romoje ir Graikijoje – Tas, kas garbino dievus, taip darė prašydamas savo jų pagalbos arba iš baimės, bet niekam net į galvą netėjo juos mylėti. Nors visos Vinicijaus mintys sukosi apie lygiją, o akys tik jos ieškojo minioje, tačiau jis negalėjo nematyti tų dalykų, kurie dėjosi aplinkui, tokių keistų ir nepaprastų. Tuo metu krikščionys įmetė dar kelis fakelus į laužą, jis nutvieskė raudoną šviesą kapinės ir nustelbė žibintėlius, o tuo metu iš įpogėjaus išėjo senolis susimetęs apsautalą su gaubtu, bet neprisidengęs galvos ir pasilypėjo ant akmens netoli laužo. Jie išvydusi minės susiubavo, žmonės aplink Venicijų ėmė šnipždėti. Petras, Petras, vieni suklaupę, kiti ištiesi į rankas. Įsvyravo tokia didi tyla, kad gilėjo kiekvieną iš laužo spraksinčią žarijėlę, tolimą ratų bildėsi nomento kelyje ir vėjo užėsi keliuose pinijose palei kapines. Hilonas pasilenkė prie Vinicijos ir sušnipždėjo. Tai jis, pirmasis Kristaus mokinys, žvėjas. O senolis iškėlė aukštyn ranką ir peržegnojo susirinkusiuosius, kurie dabar visi puolė ant kelių. Vinicijos bendrininkai jis pats, nenorėdami įsiduoti, pasiekė kitų pavyzdžių. Jaunasis Patricijus iš karto neįstengė susigaudyti savo įspūdžiuose, bet jam atrodė, kad prieš jį stovinti figūra yra visai paprasta ir kartu kažkokia ypatinga, o tas ypatingumas kaip tik išplaukia iš jos paprastumo. Senolis neturėjo nei mitros, nei ažalo vainiko ant galvos, nei palmės rankoje, nei auksinės lentelės ant krūtinės, nei žvaigtėmis nusėtų arba baltutėlių drabužių, žodžiu, jokių ženklų, kuriuos nešioja rytų, egiptiečių, graikų žiniai arba Romos flaminai. Paaiškinimas flaminas Romo žinys tarnaujas tik vienai kuriai dievybei. Paaiškinimo pabaiga. Ir vėl Vinicijų apstulbino tas pats skirtumas, kurį girdėjo ir krikščionių giesmėse, nes ir šis žvejas jam atrodė ne kažkoks įgudęs atlikinėti ceremonijos vyriausias žinys, bet lyg paprasta žilagalvis didžiai garbus liudytojas, atėjęs iš toli paskelbti kažkokią tiesą, kurią pats regėjęs, lietęs ir įtikėjęs, kaip akivaizdžiausią dalyką ir pamilęs todėl, kad įtikėjęs. Ir veidas jo švietė tokią įtaigą, kaip ir pati tiesa. Vinicijus, būdamas skeptikas, stengėsi nepasiduoti senolių žavesiui, tačiau jį pagavo kažkoks karštlygiškas malsumas – Kągi išgirs iš to paslaptingojo Kristaus sekėjo lūpų ir koks tas mokslas, kurį pažįsta Lygija ir Pomponija Grecina. Tuo metu Petras pradėjo kalbėti ir iš pradžių kalbėjo kaip tėvas įtikinėjantis vaikus ir mokantis juos gyventi. Liepė jiems įsižadėti turtų ir malonumų, o pamilti neturtą, papročių skaistumą, tiesą, kantriai, pakelti skriaudas ir persekiojimus klausyti vyresnių ir valdžios, saugotis išdavystės, veidmainiavimo ir šmeišto ir pagaliau būti gerų pavyzdžių vienas kitam ir net pagonims. Venecijų, kuriam gera buvo tik tai, kas galėjo sugražinti lygiją, o bloga visą, kas stojo skersai kelio, sujaudino ir įpykino kai kurie tie patarimai, nes jam atrodė, kad senolis keldamas skaistybę ir kovą su geiduliais, kartu drįsta ne tik smerkti jo meilę, bet ir nuteikia lygiją prieš įstiprina jos pasipriešinimą. Suprato, jeigu ji yra tarp susirinkusiųjų, klausosi šitų žodžių ir dedasi juos į širdį, tai šią valandą turi žiūrėti į jį kaip į jų mokslo priešą ir nedorėlį. Nuo tokių minčių jis susiplėskė pykčiu. Ką nauja čia išgirdau, kalbėjau savo, tai toks tas neregėtas mokslas? Kiekvienas tai žino, kiekvienas girdėjo. Juk neturta bei kuklumą skelbia ir kinikai, o dojybę kėlė ir Sokratas kaip seną gerą dalyką, kaip kiekvienas iš manesnis stoikas, netgi toks seneka, turintis 500 citrinmedžio stalų, šlovina saikingumą, teigia tiesą kantrybę nesėkmėse, ištvermę nelaimėse. Visa tai lyg užsigulėja grūdai, kurios graužia pelės, o žmonės nenori imti į burną, nes iš senumo jie jau suplėkia. Kartu su pykčiu pajuto lyg ir nusivylimą, nes laukiai, kad atsiskleis kažkokios nežinomos burtų paslaptys, bent jau išgirs kokį stulbinamos iškalbos retojų, o čia skambėjo tik tai paprasti žodžiai, be jokių puošmenų. Stebino tik ta tyla ir tas klausančios minios susikaupimas. O senolis kalbėjo toliau tiems nušiausiems žmonėms, kad jie turi būti geri, tykus, teisingi, neturtingi ir tyri, ne dėl to, kad gyvenime turėtų ramybę, bet kad po mirties amžinai gyventų Kristuje, tokioje linksmybėje, tokioje šlovėje, palaimoje ir džiaugsmuose, kokių niekas niekada žemėje nėra patyręs. Vis dėlto dabar Vinicijus, nors ką tai buvo nusiteikęs priešiškai, negalėjo nepastebėti, kad yra skirtumas tarp senolio pamokymų ir kinikų, stoikų, kitų filosofų žodžių. Jie gėrį ir dorybę teigia kaip išmintingą ir gyvenime vienintelį naudingą dalyką – o senolis kaip atpildą žadėjo nemirtingumą ir ne šiaip kokį varganą po žemę, nuobodolyje, tuštybėse ir nikumoje, o gražų nemirtingumą, beveik kaip dievų. Kalbėjo apie tai kaip apie kažką tikrą. Taigi dėl tokio įtikėjimo darybė įgavo tiesiog begalinę vertę, o gyvenimo bėdos darėsi kažkaip neatsakomai menkos, nes trumpalaikės kančios dėl vėlesnės begalinės palaimos yra visai kas kita negu kamuotis vien dėl to, kad tokia yra gamtos tvarka. O senolis kalbėjo toliau, kad dorybę ir tiesą reikia mylėti dėl jų pačių, nes didžiausias amžinas gėris ir amžina dorybė yra Dievas, tad kas jas myli, tas myli Dievą ir kartu pats tampa jo mylimu vaiku. Venecijos viso to gerai nesuprato, bet žinojo iš anakart Pomponijos Grecinos pasakytų Petronijai žodžių, kad tas Dievas krikščionių įsitikinimu yra vienas ir visagalis, o dabar dar išgirdo, kad jis esas ir didžiausias gėris ir didžiausia tiesa, tai nejučiomis pagalvojo, kad šalia tokio Demiurgo, Jupiteris, Saturnas, Apolonas, Junona, Vesta ir Venera atrodytų it koks apgailėtinas, triukšmingas tuntas, kur siaučia ir visi drauge, ir kiekvienas savo. Paaiškinimas Demiurgas, talentingas meistras, kurėjas, paaiškinimo pabaiga. Tačiau didžiausią nuostabą jaunuoliui sukėlė senolis tada, kai pradėjo mokyti, jog Dievas taip pat yra didžiausia meilė ir kas myli žmonės, tas vykdo švenčiausią jo įsakymą. Bet neužtenka mylėti vien savo tautos žmonės, nes Dievas žmogus pralijo kraują už visus ir tarp pagonių jau surado tokių savo sekėjų kaip centurionas Kornelijus – Ir neužtenka mylėti vien tuos, kurie mums gerą daro, nes Kristus atleido ir žydams išdavusiems į mirčiai, ir Romos kareiviams prikalusiems į prie kryžiaus, taigi tiems, kurie mus kriaudžia, reikia ne tik atleisti, bet juos mylėti ir už blogą geru atsimokėti. Ir neužtenka mylėti geruosius, reikia mylėti ir bloguosius, nes tik meilę galima išrauti iš jų blogį. Girdėdama šiuos žodžius, Hilonas pagalvojo, kad jo darbas nuėjęs niekais ir Ursas nieku gyvų, nedrysęs nužudyti Glauko nei šią, nei jokią kitą naktį. Tačiau tuo jau pat pasiguodė kita išvada iš senolių pamokymų. Ir Glaukas jo nenužudys, nors pamatytų ir pažintų, o Vinicijus dabar jau nebemanė, kad senolių žodžiuose nėra nieko nauja, tik apstulbęs klausė save, koksgi tas dievas, koks tas mokslas – ir kokie tie žmonės. Visa, ką girdėjo, tiesiog netilpo galvoje. Jam tai kažkokios lygi šiol negirdėtos naujos savokos. Jis mąstė, jei pavyzdžiui norėtų pasekti tuo mokslu, turėtų sukrauti ant laužo savo mintis įpročius būdą, ištisą likščiolinę prigimtį ir viską paversti pelenais, o prisipildęs kažkokios absoliučiai naujos gyvybės ir naujos sielos Mokslas, kuris jam liepia mylėti partus, sirus, graikus, egiptiečius, galus ir britus, atleisti priešams, už blogą atsimokėti geru ir juos mylėti, jam atrodė beprotiškas, bet kartu nuojauta sakė, kad pačioje toje beprotystėje yra kažkokia galybė didesnė negu visose likščiolinėse filosofijose. Jis galvojo, kad tas mokslas dėl savo beprotystės yra neįvykdomas, o dėl to dieviškas Širdyje jį atmetė, bet jautė, kad nuo jos klinda lyg nuo gėlių pilnaus pievos kažkoks svaiginantis aromatas, kurio vieną kartą įkvėpęs turi it lotofagų krašte, užmiršti visą kitą ir tik jo ilgėtis. Paaiškinimas lotofagai graikų mitologijoje svetinga tautelė, mintanti lotosus stiprinančių jėgas ir teikiančių užsimiršimą. Šį lotoso poveikį patyrė savo klajonėse Odisėjas, vargais negalais ištrūkęs iš tų kerų. Paaiškinimo pabaiga. Jam atrodė, kad tame moksle nėra nieko tikroviško, bet taip pat, kad tikrovė jam yra toks menkas dalykas, jog apie ją nedarta negalvoti. Supo jį kažkokios platybės, apie kurias nei nenutokė, kažkokie kolosai, kažkokie debesys – Šitas kapinės Vinicijus dabar ėmė regėti ir bepročių sambūrį, bet kartu ir kaip paslaptingą kraupę vietą, kur tarsi mirtiname guolyje gimsta kažkas, ko lygi šiol dar pasaulyje nėra buvę. Prisiminė visą, ką nuo pačių pradžių kalbėjo senolis apie gyvenimą, tiesą, meilę, dievą ir mintys tiesiog temo nuo spindėsio, kaip aptemsta akis nuo vienas po kito žypsinčių žaibų. Kaip paprastai žmonės, kuriems gyvenimas sukasi apie vienintelę aistrą, Vinicijus į visą čia žiūrėjo per savo meilę, lygijai. Ir tų žaibų šviesoje aiškiai pamatė vieną dalyką. Jeigu lygija yra kapinėse, jeigu išpažįsta šį mokslą, klausosi ir girdi, tai niekada nebus jo meilužį. Ir pirmą kartą nuo to laiko, kai ją pažino Aulų namuose, Vinicijus suvokė, kad nors dabar ją ir surastų, jis vis tiek jos neatgautų. Panašios mintys lygi šiol nebuvo jam atėjusios į galvą. O ir šiandien nesugebėjo jų dorai protu apriepti, nes tai buvo ne tik aiškus supratimas, kiek miglota kažkokios netitaisomos netekties ir kažkokios nelaimės nuojauta. Apimė nerimas, kuris netrukus virto audringų įtužių apskritai prieš krikščionis, o ypač prieš senolį. Šis žvejas, kurį iš pirmo žvilgsnio palaikė naivių žmogeliu, dabar kėlė ko ne baimę, ir atrodė, it koks paslaptingas fatumas, nenumaldomai ir kartu tragiškai lemiantis jo likimą. Fosorius vėl nežymiai įmetė į ugnį kelis deglus, vėjas paliovė užės pinijose, liepsna kilo lygių smailių liežuvių, įmirgančias nusigėdurėjusiame danguje žvaigždės, o senolis susiminęs apie Kristaus mirtį, tik apie jį te kalbėjo. Visi užgniaužiai kvapą pasidarė dar tyliau, negu anksčiau beveik galėjai girdėti širdį plakant. Ta žmogus pats regėjo ir pasakojo kaip liudytojas, kuriam kiekviena akimirka taip įsirėžus į atmintį, kad ir užmerkęs akis vis dar regi. Tad kalbėjo, kaip pasitraukė nuo kryžiaus ir ten, kur valgė paskutinę vakarienę, įsėdėję su Jonu dvi dienas ir dvi naktis be miego, be valgių, kamuojami gėlos, liūdėsio sielvarto abejonių, susijėmę galvas rankomis ir mąstydami apie jo mirtį. Akai man, kaip sunku buvę, kaip sunku, jau brieškusi trečią dieną ir šviesa nubalinusi sienas, o jie su Jonu tebesirėja pasienyje be jėgų, be vilties, suima miegas, juk ir naktį prieš nukryžiavimą praleido nesulėję bluostų, o pabudę vėl pradeda eimanuoti. Vos tik patekėjusi saulė, įpuolusi Marija Magdalietė be kvapų, palaidais plaukai šaukdama, paėmė viešpatį. Tai išgirdę, jie pašaukė ir pasleidė tenai. Tačiau Jonas žmogus jaunesnis, atbėgęs pirmas ir pamatęs tuščią kapo rūsį, nedrysęs įeiti, tik tai tada Kai prie angaus susirinkę visi trys, tas, kuris dabar čia kalba, įžengęs pamatė ant akmenų draubulę ir skarą, bet kūno neberado. Juos apėmusi baimė, nes manė, kad Kristų pagrobę kunigai ir abu grįžę namo dar labiau susikrimta. Paskui nuvykę kiti mokiniai ir ėmė raudoti čia visi kartu, kad geriau išgirstų galybių viešpats čia pailiui po vieną Kritusi jų dvasia, nes tikėjasi, kad mokytojas atpirksęs Izraelį, bet štai jau trečia diena po jo mirties ir jie nesupranta, kodėl tėvas apleidė sūnų ir verčiau jiems neregėti dienos šviesos ir numirti. Tokia sunki buvo ta našta. Tų baisių valandų prisiminimas dar ir dabar įspaudė dvi ašaras iš senolių akių, ugnies atšvaituose buvo gerai matyti, kaip jos riedėjo per žilą barzdą. Sena plika jo galva ėmė kvietėti ir balsas užlūžo krūtinėje. Vinicijus ištarė mintyse, šis žmogus kalba teisybę ir verkia jos, o atviraširdžiams klausytojams gailestis taip pat užgniaužė gerklės, jau nekartą buvo girdėję apie Kristaus kančias ir žinojo, kad džiaugsmas ateina po liūdėsio. Bet kadangi čia pasakojo apaštalas, pats viską matęs, tai sukrėsti jie gražiai rankas raudodami arba mušėsi į krūtinę. Tačiau minė pamažu nurimo, nugalėjo noras daugiau išgirsti. Senolis prisimerkė, tarsi geisdama širdyje geriau matyti tolimus įvykius ir kalbėjo toliau. Mums, taip raudant, vėl atbėgo Marija Magdalietė šaukdama, kad mačiusi viešpatį. Dėl didelio spindesio negalėjusi jo pažinti, maniusi, kad tai saudininkas, bet jis prabilęs – Marija. Tada jis užšukusi rabūnį ir puolusi jam po kojų. Paaiškinimas rabūnį, hebrajiškai mokytojau. Paaiškinimo pabaiga. O jis liepęs eiti jai pas mokinius ir išnykęs, tačiau jie, mokiniai, jie netikėjo, ir kai jį verkė iš džiaugsmo, vieni jas merkė, kiti manė, kad iš sielvarto jai protas pasimaišęs, nes ji dar pasakojo, kad kapo Rusija mačiusi angelus, o jie antrą kartą nubėgė rado kapą tuščią. Paskui vakare atėjęs Kleofas – kuris su kitais buvo iškeliavęs į Emausą ir tuštau sugrįžęs. Jis kalbėjęs. Iš tiesų viešpats prisikėlė, o jie pradėjo ginčytis susirakinę duris, nes bijoja žydų. Tuo metu jis atsistojęs tarp jų, nors durys nė negirkštelėjo ir pamatęs, kad jie įsigando ir tarė ramybė jums. Aš jį mačiau, kaip ir visi matė, o jis buvo šviesybė ir širdžių mūsų palaima Nesitikėjome, kad prisikėlė iš numirusių, kad jūros išdžius kalnai dulkėmis pavirst, o jo šlovė nesibaigs. O po aštuonių dienų Tomas didimas dėjo pirštą į jo žaizdas ir lietė jo šoną, o paskui puolė jam po kojų ir šaukė, mano viešpats ir mano dievas. Jis jam atsakė, tu įtikėjai, nes pamatai, palaiminti, kurie tiki nematę. Ir mes klausėmės tų žodžių, ir akys mūsų žiūrėjo į jį, nes jis buvo tarp mūsų. Vinicijus klausėsi ir kažkaip keista jam darėsi, valandėlė užsimiršo, kur esas ėmė prarasti tikrovės jausmą, saiką, savo nuomonę, negalėjo patikėti senolio žodžiais, tačiau jauti, jog reikia būti nebent aklam ir įsižalėti proto, kad laikytum, jog šitas žmogus, kuris sakė, mačiau, meluoja. Jo susijaudinime, jo ašarose visoje išvaizdoje ir atpasakojimų įvykių detalėse buvo kažkas, kas darė neįmanomus, bet kokius įtarimus. Tarpais Vinicijus manė sapnuojas, tačiau aplinkui matė nuščiuvusią minę, žibintėlių suodžiai kuteno jam šnevės, toliau liepsnaujau deglai, o šalenda akmens stovėjo žmogus senas, galadienis, truputį kretančią galvą ir lyg liudydamas kartuoju. Mačiau ir papasakojo jiems viską toliau iki pat žengimo į dangų. Retkarčiais kvėptelėdavo, nes kalbėjo labai nuodugniai, bet buvo matyti, kad net mažiausia smulkmena įsirėžė jo atmintyje kaip akmenyje. Tie, kurie jo klausėsi, buvo tiesiog apsvaigę. Nusismaukė nuo galvų gaubtus, kad geriau girdėtų ir nepraleistų ne vieno jo žodžio, nes jie turėjo jiems neįkainojamą vertę. Jam atrodė, kad kažkokia nežmogiška gale perkelia juos į Galilėją, kad vaikšto drauge su mokiniais po tenykštės giraitės ir prie vandenų, kad šios kapinės virsta Tiberiados ežeru, o ant kranto ryto migloje stovi Kristus, kaip ir tada, kai Jonas žiūrėdamas iš valties pasakė, tai viešpats, ir Petras kritęs į vandenį nuplaukė kuo greičiau pripulti prie numylėtų kojų. Veiduose begalinio susižavėjimo spindesys ir gyvenimo įsižadėjimas, laimė ir beribė meilė. Petrui ilgai pasakojant, kai kurie klausytojai turbūt išgyveno regėjimus, nes kada jis pradėjo kalbėti, kaip per žengimą į dangų debesis ėmė slinkti išganytojų po kojų ir gopti jį, pridengti nuo apaštalų akių, visų galvos nejučiomis pakilo į dangų ir stojo tarsi laukimo valandėlį, tarsi šie žmonės vylėsi jį dar išvystę arba tikėjosi, kad jis vėl nužengs iš aukštybių pasižiūrėti, kaip senasis apaštalas gano jam patikėtas aveles ir palaiminti jį ir jo kaimenę. Ir nebuvo šitiems žmonėms šią valandėlę Romos, nebuvo pamišėlio Cezario, nebuvo šventyklų dievų pagonių, buvo tik tai Kristus užpildę žemę, jūras dangų, visą pasaulį. Atokiuose namuose įsibaršiusiuose palei Vieno mentaną pragydo gaidžiai skelbdami vidurnaktį. Tuo metu Hilonas timtelėjo Vinicijų už apsiltalų skverno ir sušnipždėjo. Pone, ten netoli senolių matau urboną ir šalia jo kažkokią merginą. Vinicijus pasipurtė lyg iš miegų ir pasisukęs graiko parodytą kryptimi pamatė lygiją.